أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ينفعكم شهادة الله يا جميع المؤمنين فرجت الله الله من الجهل والتربية يا جميع الدعاء dan hadir di majlis doa Terangkanlah hamba-hamba pada kehidupan dan kedekatan Pada yang maha memuliakan para pendoa Allah memuliakan hamba yang berfikir, memuliakan hamba yang berdoa, dan doa adalah fikir. Demikian dijelaskan oleh para pejabat Islam dan para imam bahawa doa mohon kepada Allah adalah bagian dari fikir. Maka perkumpulan fikir dimuliakan Allah dan yang duduk bersama orang-orang yang berzikir dan yang hadir di majlis zikir dan yang ikut hadir di majlis zikir walau tanpa niat untuk hadir di majlis zikir pun masih dimuliakan oleh yang maha memuliakan yang berzikir Allah yang maha memilih kerajaan awam semesta ini tunggal mengatur dengan kehendaknya dan tiada kehendak melebihi kehendaknya. Jika Allah menghendaki maka seluruh kehendak terjadi. Jika Allah swt menolak maka tidak satu pun kehendak bisa berbuat. Tidak satu nafas pun bisa bernafas. Tidak satu butir sel pun akan taat kecuali dengan kehendaknya. Seorang kenapa diberi tangan kalau tidak izinkan tangan yang berfungsi seluruh sel tangan yang ada berfungsi kalau dia memiliki tangan seorang hamba punya lidah punya berbicara punya bibir kalau Allah beri sakit tidak bisa bicara kalau lidah dan bibirnya ada dia tetap bisu dan tidak bisa bicara kalau Allah berhendaki kuni bisa berbicara di hari bibir buka tidak berani bicara di saat itu kulit dan tulang kita berbicara di saat itu orang berkata kepada kulitnya dan tubuhnya lima syaitin ma'alina wahai tubuhku kenapa kalian berbicara hingga menjatuhkan aku menyaksikan dosa-dosa ku mereka menjawab tanpa Allah lebih tanpa kau kita saya kami bicara karena diberi kemampuan bicara oleh yang maha mampu diberi kemampuan bicara Bila nyadira kaki dicipta karena seolah maha mampu membuatnya sejuk Allahumma wabarakatuh Masjid-Ibuh dan Allah Buat rakyat yang besar Menang depan masjid dan tidak menentu masjid Allah berbuat dengan ketentuan dan kemampuan Dan tidak ada keinginan yang bisa melebihi keinginannya Setelah kita mengalami seluruh kejadian Tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan kehendak keinginan dan ketentuannya beruntunglah yang mendekat dan maha maka setiap beragri di alam semesta ini kuasai Allah subhanahu wa ta'ala sungguh ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu telah berkuasa dalam setiap alam semesta bisa berubah jadi kesulitan pada kita dalam sekejap bisa berubah menjadi kemudahan dan kemudahan yang sangat luas bisa berubah menjadi sekejap menjadi kesulitan yang abadi kami hadir jika seorang raja dengan segala kekuasaannya dikaitkan dalam riwayat yang tiga baru sedang berpesta merayakan kekuasaan yang semakin luas dan kuat tentangan yang semakin banyak, harta yang semakin berlimpah, semua yang ia inginkan mampu ia perbuat, ia merayakannya dengan pesta dan tidak satu pun yang bisa menuduh dan mengganggunya. Dalam riwayat itu datanglah ke istana raja besar itu seorang yang mengatur itu dibuka oleh pasukan dari gerbang satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dari gerbang kedua menjaga masuk ke gerbang pertama untuk pintu malah untuk mengajar. Kita saja mengajar di pesta, kamu mundur dengan ayat datang dan menjual apa Maka ia berkata, aku utusan maka ia menutup pintu yang kedua diusir lagi oleh penjaganya. Ketuk pintu yang ketiga ketukannya mengguncang seluruh istana dan merobohkan segala sesuatu yang Ia berkata, aku malaikat sakratul maut datang untuk menjemput urusan raja. Maka raja pun sangat ketakutan karena tangan yang satu itu tidak ada satu pun yang bisa menolaknya. Dia datang mengetuk pintu Ucam turun istana Dan dia sudah berada di hadapan raja Raja berkata Kalau mengangkat minuman itu Untuk merayakan pesta kemenangan Izinkan aku menutup sekilas minuman ini Lalu cabut nyawa Maka mereka sadar tunai berkata Kau harus wafat dibentukkan sebelum kau menutup airnya hadirin hadirat maka ia menjatuh benar baru roh masuk dalam kuburi kuburkan dirinya dan di sana dia sudah bisa mengasah kirim muda kalau berasah kirim muda asah kirim muda itu artinya mentala mentala kematian mereka yang menyimpul ruh memisahkannya dengan jasad menghantarkannya ke alam berzak dalam kedudukan atau yang terlihat. Jika kau sudah berada dalam genggaman tentara kematian itu, di saat itu beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad. Saya sudah lepas dari semua yang kita miliki dan semua keluarga yang teman tinggal sendiri di bawah oleh pasukan kematian itu kita di saat itu Apa yang bisa dibanggakan Dosa yang dihukum Siap untuk diperbanyakan Dalam keadaan sendiri dan asyik Di alam yang asyik Dalam nasib yang dimungkan Di saat itu Tidak ada yang lebih kembilan dari mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Anak-anak itu dikenal di alam kubur Para tentara kematian dikenal nama Muhammad Rasulullah Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Sebagai yang mengajakkan Rasulullah SAW Semua ahli kawan yang alam Amin Rasulullah SAW Tidak mengasih mengenai insi wajib semua alam semesta mengenal Rasulullah SAW Sallallahu Sallam kecuali dosa dari diri dan manusia. Bina dilihat yang dimuliakan Allah, siapa di alam semesta yang kenal kita? Mungkin terkait kenal dosa, mengalir dalam sakti di dalam sahih muslim bahawa tidak seorang hamba Cintai Allah subhanahu wa ta'ala Allah bicara oleh Jibril alaih salatu wassalam Ya Jibril ini hibu bulan Wahai Jibril aku cinta pada hamba bulan Apa Jibril mengumumkan di atas saya Ya atas sama in Allah hamba bulan Fahibu Wahai penduduk angka saya Allah mencintai bulan Cintailah dia seluruh angkasa raya kenal nama itu orang yang mencintai Allah. Jika Allah murka pada seorang hamba, Allah berkata pada dia diberi ini, bagi ini, orang yang diberi tak pada padanya. Maka diberi alaih salam turun kelamin dan berseru, Ya Allah sama, Inna Allah, kata Allah berbulan, bulan, berapa ribu, Wahai terbiru angka saya Allah sudah murka pada hamba yang namanya bulan murka padanya Hasilnya dia keadaan itu tidak didengar oleh manusia di alam dunia Tapi kalau orang-orang yang dicintai Allah dikenal bahkan sampai ulangi Bagaimana pimpinannya Sayyidina Muhammad dikenal di alam barzah dan masyhur nama Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kau sudah berada di dalam genggaman tentara-tentara kematian, ruhmu dibawa di saat kubur dihadapkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Sahih Bukhari Rasul bersabda kalian akan mendapat cobaan di kubur dibawa menghadapanku dan ditanya ma'ajimuka bihadar rajul apa pengetahuanmu tentang orang ini orang yang beriman akan berkata di Muhammad Rasulullah dia Muhammad Rasulullah Rasulullah Jalannya berbagai nabi wahyuda, ia datang dengan penjelasan dan dengan hidayah tujuh dari Allah Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka malaikat Tentara kemudian berkata Ini salihan Kata'atna bagi mata mu'min Tidur tenanglah Kami sudah tahu Kamu orang yang beriman Setelah selesai Sudah segala cobaan di dunia dan di alam kubur. Hadirin hadirat mereka yang tidak mengenal Nabi. Mereka ditanya siapa orang ini dia tidak berkata apa-apa kecuali saya diri. Aku tidak tahu. Maka mereka pun menghantarnya dengan palu godam yang sangat besar Marah besar itu dihantam hingga yang memberikan beritanya dengar oleh seluruh langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Hadirin hadir, berhubung para pecinta sayyidina Muhammad. Karena memang Allah munculkan cinta yang Allah lewat keinginan Nabi Muhammad SAW. Kulihikum tuhikum Allah, maka diumi yahdikum Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mencintai Allah. Hadirin hadirat, apakah salah kalau kita buat kesyukuran dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makin hari orang makin lupa dari Nabi Umat akhirnya kacau balau nama dan suruh yang aku nabi yang aku Tuhan yang aku jubil justru yang memiliki seluruh caranya dengan mengenalkan siapa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam riwayat yang kita baca tadi itu penjelasan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala قال بعض الصحابة يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالجهل ولا ولا تجهروا بالقول فجعل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذا كلام yang beriman jangan sesekali mengeraskan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menghapus amal pahala kalian dan kalian sadari kalau berani berteriak atau membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak itu sebenarnya bukan sedih bagi Allah atau bicara pada Rasul di sini Rasul berkata yang masuk tak yang bukan lama keraskan suara mobil dengar kalau tidak lagi pasukan menjelang masnah, payah bakar lubuk dengan keraskan suaranya dari takutnya terhadap firman Allah itu. Allah bukan mengancam dengan dosa besar, tapi Allah mengajar dengan menghapus seluruh amal pahala Itu bukan untuk kita kita yang banyak dosa Muhammadin dan ansor Kulabah Rasidin Para sahabat besar Ahlul Badr Diancam berani naskar suara di hadapan Sayyidina Muhammad Hapus seluruh amal pahala hadir hadirat yang Allah belum pernah Allah perintahkan seorang hamba memuliakan manusia sampai melebihi raja-raja kecuali perintah Allah untuk memuliakan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat suara boleh hadir hadirat ini hadis riwayat ini adalah Sayyidina Thabit bin Qais radhiyallahu Allah Rasulullah bilang Thabit bin Qais mana Rasulullah SAW satu perhatian Rasulullah kehidupan di maaf di majlis yang ada di mana yang ada bertahun Rasul yang mana kita dipilih biasanya ada lalu seorang berkata ya Rasulullah aku yang berikan di mana dia nanti kabar di mana dari dari kita mau di rumahnya karena bisa merasa menunggu dari Zumbes dengan air mata hari kamu kenapa? Kabarmu gimana? Buruk dahulu aku ini termasuk golongan orang-orang yang jawa masuk neraka karena aku mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat itu turun pada kemudian ketakutan dalam salah satu penjelasan dijelaskan bahwa tadi di ini penjelasan yang kurang ini kalau bicara pasti keras perangan atau pembinaan yang kurang disarankan rasul itu ayat itu ketakutan bagi aku yang merasim suara di depan rasul Allah dia langsung masuk ke rumahnya tidak keluar rumah mundur saja itu ayat itu untuk aku yang dikatakan jangan angkat suara dan teman Rasulullah Rampu sama pahala kalian Jika berani dengan suara Itu ayat itu untuk yang berani merasa suara Karena memang dia lemah Jadi kalau kumras jadi kalau suhu juga keras, ya mana dari tuan keluar dari. Maka kalau tuan lagi ada kalau suhu, sehingga suhu kadarnya ini ini dia lakukan seperti yang kita tahu. Pernah kalau awalnya dia terus, nah dia merasakan suara yang datang, bersyukur kata kembali kembali ke sana dengan bisa atau bina dengan cara gembira yang agung sampaikan bahwa dia itu bukan menjadi mata tapi menjadi saudara. Apa? Karena sangat ingin menghormati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami sangat kasih sayang kepada siapapun orang orang najat Rasulullah SAW makin makin berajar dengan ibu sendiri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, datang didatangi pada salah seorang eh, ulama yang sudah sepuh bersama Rasul bagi bagi bagi lima sudah diumumkan pagi Rasul dari bagi bagi lima apa lima akan dibagi-bagikan kepada orang-orang. Bukhara berhenti pada orang susah atau orang miskin dengan ini bapak mahu sepuh-sepuh bilang salamnya kita soal-soal yang ayah Wahai ayah nanti telah Ya, kami bapak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak bapak kemana-mana kita Datang sore itu sudah mulai dan lagi orang bagiannya selesai Dan bagi selesai yang Ambil kecil-kecil Maka kami berkata ayah dan sahabat Saya suruh ambil Rasul SAW untuk mengurusan-urusan bagian apa Saya ambil Rasul SAW ke rumah ini saya yakin Maka kami Amin ada sebuah berkata Orang kamu tidak mulai bisa dikepal Orang aku dia itu bukan orang yang berpisah yaitu orang yang lemah lembut sehingga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nada yang mengucap salam salam kepada Rasulullah. Ayahku datang menjumpa Rasulullah dengan siapa Selamat datang. Sudah tunggu-tunggu kau. Kalau kau tidak datang, aku yang antarkan ke tempat Rasul tahu berapa di bulan Muharram, berapa yang tidak datang. Oh, mungkin belum datang ke situ bagiannya. Kalau kau tidak datang, nanti aku yang antarin. Itulah tidaknya cerita Muhammad SAW. Jika diwariskan datang kepada Rasul SAW seorang wanita juga sudah sembuh gemetar ketika dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan Nabi SAW. Alaihi Wasallam dan sudah dapat dan sejarah dari Nabi di hadapan Zainal Muhammad SAW. Alaihi maka sudah Tuhan berkata jangan risau jangan berharap jangan ketakutan aku ini seperti kau biasa saja kau kan di sini kau panggil aku ke mana juga aku datang Subhanallah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berkata kepada budak seperti ini Bawa anak-anak kecil tangan di tali belajar main sana ini di tali di sini itu nanti insyaallah bawa di sini. Ayat ini hadirat yang dimudah oleh Allah dalam kesempatan mulia hari ini kita mengingat juga di dalam 12 Rabiul Awal kejadian juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di dalam sirah Al-Hisham dan lainnya beliau berdoa malam sembilan di awal bulan Rabiul Awal lalu sampai ke Madinatul Munawwarah Senin 12 Rabiul Awal maka kita bisa ambil kesimpulan perjalanan beliau dari Hamka atau Karamah sampai ke Madinatul Munawwarah satu minggu kok bisa selama itu kita lihat jika ini hijrah akan muncul dengan mimpi salah seorang wanita sahabiah ya. maka salah seorang wanita sahabat mimpi oleh Rasul Sallallahu Alaihi mimpi para sahabat ini hijrah dari mata ke tempat yang hijau maka sebutkanlah itu di sini itu hijrah itu adalah kota Yatri yaitu Madinah Al Munawwar silakan di saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat mampu menghantar musuh-musuhnya dengan pasukan Rasulullah mengikutnya di Makkah Buddha yang dibantai saat itu. Tapi kekuatan doa Rasulullah SAW jika beliau berdoa minta dunia dipendam oleh air dipendam oleh air oleh Allah SWT. Allah SWT menjadikan seluruh kehidupan alam semesta ini berpadu pada usia Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW berfirman, La'amruka inna hamdulillahi sakratih liyamahum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demi usia Nabi Muhammad SAW kelanjutannya adalah cerita Nabi Lut bala hmm, dan musibah yang turun di masa Nabi Lut urusannya apa dengan demi usia Nabi Muhammad Padahal Nabi Lut yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW berbuat tahun sebelumnya bala musibah turun untuk mengikut Nabi Lut Ja'ala Absa' Aliyah Sa'filah Wa'antarna alaihim من نار من سجين كما قال سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة حجارة منه وأمطرنا عليهم حجارة من سجين Allah Subhanahu wa taala berfirman kami jadikan bawahnya dari atas, atasnya dari bawah. Turun mereka diberi di dalam tafsir, diangkat wilayah Nabi Nuh itu, Nabi Nuhnya sudah diselamatkan oleh Allah SWT sama pengikutnya yang beriman hingga mereka-mereka mengikut Nabi Nuh yang tidak mau beriman mereka yang dan eh, namanya umat Nabi Nuh itu eh, homoseks dan eh, kaum wanita yang juga bergaul dengan kaum wanita, pria dengan pria, wanita dengan wanita, tidak mau ikut dengan taubat diperintah oleh itu, tidak mau ikut, tidak bertobat, taubat, lalu berkata kalau nak taubat tidak tambala, berkata juga nak taubat, maka diperintahkan oleh Allah melalui surah ini. Walaupun pergi untuk menemui nama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam maka Allah jadikan eh, hal yang besar besar Allah jadikan eh, tanahnya bawahnya menjadi atas atasnya menjadi bawah. Jadi mereka diberi untuk bumi mengangkat wilayah itu dibalik diangkat ke langit dilempar bawah. Jadi bawah dari atas atas dari bawah. Malaikat Jibril alaih salatu wassalam itu wujudnya di dalam salah satu ibadah wujud aslinya jika bumi masuk ke rambutnya Malaikat Jibril tidak terlihat Hadirin hadirin yang mudahkan Allah di cuma satu wilayah yang itu daya wilayah itu segitu aja diangkat ke langit dan parmani kembali dari atas dari bawah bawah dari atas dan diujat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah yang dengan batu-batu dari segi dalam nasir dijelaskan batu-batu yang dipanaskan itu tanah yang dipanaskan dari perut bumi dari perut bumi dikeluarkan dimuntahkan ke atas lalu dihujankan ke atasnya di lahar itu terangkan ke atas seperti tsunami dihujankan hujan lahar oleh hati Allah hadirin hadirin, hadirat yang tidak perlu sekarang misalnya laut mati disebut bahar umayyid atau disebut dead sea dengan ya, mati Urusannya apa Allah Subhanahu Wataala dalam bicara tentang Nabi Lut diawali dengan ayat laham buka demi siang wahai kami. Kejadian di permukaan bumi ini memberikan pada usia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Lut, zaman ini, zaman itu semua zaman memberikan dengan usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wataala laham buka demi usianya. Dari mana cabaran ini? Berapa tahun yang siap? Guru mulia kita Muslim Muhammad Bisa Umar bin Hud eh, Umar bin Muhammad Isa bin Habib Bicara tentang ayat ini di masjid ini Ya, di sini masih ada Dan kalimat ayat Muhammad Bisa Umar bin Hud ya, ayatnya beliau berkata dari kalimat la amruka dari usia Nabi Muhammad SAW alam semesta ini Allah ikat seluruh kejadiannya dengan 63 tahun usia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Kenapa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu SWT ini ikat dengan Nabi Muhammad SAW memasalahkan Inna rahmatan ila alami Dia ya berusaha menjadi rahmat bagi sekali yang Allah semesta Allah semesta tidak terjadi dengan rahmat Rahmatnya Allah mengambilkan sehingga dalam 63 daun. Jadi zaman Nabi Lut Allah bicara tentang Nabi Lut Tapi dengan firman Allah La'amurka Demi usia Nabi Muhammad Terusannya apa Nabi Lut Dua tahun yang lalu Kenapa dengan usia Nabi Muhammad Jadi Nabi Lut Jadi Nabi Lut Dengan usia Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan salah satu kita memperhati kelahiran usia Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad alaihi wa sallam Betul sekali Jadi yang diilah Rasulullah SAW Maka ma'al-Muslim awal Rasulullah SAW Masuknya Rasulullah SAW ke Madinah Senin 12 Rasulullah awal Hadirin hadirat dan milyakan Allah Ketika mimpi sudah datang kepada Rasulullah SAW Dan para sahabat mimpi Rasulullah Kami mimpi sahabat tiga ke tempat hijau Sebenarnya tidak Rasulullah SAW sangat mampu menghantar musuh-musuhnya dengan doa namun beliau tidak mampu akhirnya beliau menggunakan sahabat hijrah terus kelompok demi kelompok kelompok demi kelompok terus masih nahan kenapa nahan? nahan diri karena masih amanat amanat belum beres dia tidak dengan diri kita Muhammad SAW ini musuh-musuhnya kufar Quraisy. Kalau musuh Nabi Rasulullah, tapi tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah paling menjaga amanat kerajaan Nabi. Jadi mereka musuh Nabi, tapi ini barang-barang penting sama Nabi Rasulullah. Dulu kan tidak berbahaya. Ini barang penting di mana? Saya orang amanat. Siapa? Saya kalau saya ini orang tidak bisa hidayah, ya. Kalau bisa hidayah, kan masuk Islam mesti kalau Allah Yang kepada saya, dia tahu ini orang tidak ada bohongnya, tidak ada siarannya, titik barang paling berharga, paling aman sama dia, tidak mau beriman saya. Jadi saya berkata, saya Allah, saya mau bicara dia, ya. Ya, jadi kalau kita masuk sekarang, orang mendustakan Nabi SAW dua hal. Kenapa? Bukul iman, lemahnya iman. Sebab, sebab kedua, tidak ada perhidayah. Kalau kita yang dia cuma tiga doang yang bisa kita berbuat dan hanya pelan-pelan kalau kita mau berubah, maka ada hidayah. Kalau enggak, dia tidak berubah. Hari ini nanti lah, kita itu maknanya nanti yang tersebut duduk semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir Rasulullah Sallam menyaksikan lihat ajaran Rasulullah Sallam tidak beriman tetap kufur diubah dengan Rasulullah SAW maju pada kita menunjukkan pada sahabat masih ada dalam Nabi Nabi dan Nabi Nabi lain sungguh sangat luar biasa terlalu diluruskan atau dihargan diluruskan kelemahan imam tidak tahu Nabi siapa kalau dia tahu ke dalam Nabi Muhammad SAW masih mengambil dan berlain masih mengambil dan berlain Tuhan Muhammad SAW berapa kata dia aku satu Nabi ku Sayyidina Muhammad SAW Nama tahu Nabi Muhammad SAW siapa? Kalau tak tahu Ya beda apa Nabi SAW Sama kalau dia Kalau dia tidak Kita ada Hadir ini sudah sudah berfungsi sudah mau berangkat dan sudah mau berangkat keluar. Kenapa mau berangkat keluar? Karena dia berangkat sendiri ini orang yang kaya raya. Marah, buas, karena dia berangkat sendiri pun tidak bisa berjalan kalau sudah bagus ini pergi nah ini aman mau bisa berbakar ini pernah dia dari situ saya coba bakar dari situ terus orang makin ini ini yang ikuti ini kubakar ini ke nanti makin keberatan kemudian mau ngasih jalan kalau sudah tahan maka dia ini ayatnya tidak harus saya kembali Sayyidina Asma binti Abdullah radhiyallahu anha wa qulna sallallahu alaihi wa sallam lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tapi ini nasi yang menarik Dia ya, berkata ini bukan waktu yang harus dikasarkan Tunggu yang sendiri dari manusia luar Waktu itu dan di sana Panasnya manusia Kada waktu yang pernah menarik Kesudahan pernah terikmanan Maka itu berarti berkata oleh ini Pasti ada hal yang itu Maka Rasul berkata kepada si Rasulullah Sebenarnya itu waktunya hijrah Berangkat Rasul berkata, Nah, ya Allah. Atas nama sahabat sedih berkata, Sumpah ya Rasulullah. Bolehkah aku menemani mu ya Rasulullah? Rasul berkata, Sumpah ya Allah. Kau yang menemani mu ya Allah. Nanti sumpah sedih berkata, Sumpah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapkan berkata, Rasulullah. Rasulullah berkata, Bintamah lah yang syubhat lah berbicara. Saya syubh ni masa orang syekhkan dua untuk terangkan tiga syubhat yang membayar. Tiga orang yang membayar aku akan membayarnya. Kalau syubhat itu bukan sedih memberikan seluruh hartanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Allah apa yang terpisah dari keluarga kalau kasih kepada kamu dan bersih untuk keluarga ini madhab setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu makanya dengan salah satu kejadian seorang berada di hati ada kata kata usaha akhirnya kepada yang sangat cinta pada Rasulullah SAW dan cinta kepada sahabat katanya usaha nani panen dia berkata dek aku memberangkan haji ini sudah lebih panen berapa panen mau diunggung dan ini sedekahnya itu wali sedekahnya, zakatnya, zakatnya wali untuk pulang haji ke des dan menyangkut pusat zakat selesaikan zakatnya ya ya, berada akan haji pulang haji, gimana adikku sudah panen tidak sudah zakatnya sudah dikeluarkan, sudah Bila ya, dihubungi haji dihubungnya, dihubungnya, kira tersisa satu mungkin dari hubungi mana padanya? Sudah dizakatkan. Zakatkan 2,5% Kamu ini zakat pakai mazhab siapa? Mazhab Nabi Bapak Suci Tapi kalau Nabi Bapak Suci Nabi Bapak Suci Tapi Bapak Suci Tapi Bapak Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bingung takkan yang bisa lahir Mana yang benar Mata Bapak Suci Rekod 2,5% hadir hadirnya dengan berkah Maka di saat itu Rasulullah SAW berangkat Sayyidina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu dari Bumi Rakhain yaitu pemilik dua tadi nanti masuk surga dipanggil di surga dengan nama Bumi Rakhain pemilik dua tadi nama di saat berangkat selesai ikat-ikat semuanya ditinggalkannya di kota Rasul yang sedang berkata dan siap-siap berangkat sebulan kali Ikat eh, makanan dan lain-lain itu belum ada, rumah ada lagi Tidak ada lagi, lagi, hanya ada lagi lagi Seorang serigat yang besar menjelang Maka dia mencabut tadi yang mengikat badannya panjang Kepilinan kepada sedikit sehingga Adalah sehingga Asma Siti Asma kemudian di bapak Kakaknya Siti Aisyah Kalau dia eh, itu yang mengikat bajunya, mengikat bulunya dibuka, dipotong sebelah dua, tali pakai bajunya, diikatkan ke mentah Rasul, maka dia disebut memiliki dua tali, bulunya dipakai di sorga, kami dan ucapan bulunya dipakai memiliki dua kali dan mengikat tali yang kurang dengan perangkatan Nabi SAW, Rasulullah SAW berangkat, langsung masuk ke dua tau, tidak langsung berangkat terus, masuk ke buat dulu berapa hari untuk nahan orang-orang yang menyali supaya kehilangan jejak kalau sudah doa ya Allah karena hari yang menyali selesai sangat bisa cuma demikian ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna bala kulutin abim sungguh kau beraya berakhlak yang maghul dan Rasul kita hanya di dalam lain bukan dalam Madinah, Arab, dua tahun masuk di dua tahun sebelumnya di situ beberapa hari saya pernah asma dia juga pernah ke atas gunung bawa ke makanan bola kembali bola kembali saya pernah asma jadi aku baca putrinya si dengan kota Siti Rasulullah Rasulullah bawa ke makanan yang dia butuh Rasulullah SAW dan eh, dengan kota Siti Rasulullah berkata si kota Siti dengan Sahih Bukhari lalu setelah itu kami melanjutkan melanjutkan perjalanan kami tidak keluar kecuali di saat terik matahari. Kenapa? Karena teriknya matahari tidak ada yang keluar. Pasukan Quraisy adalah dua liter atau terik panas. Mereka keluar di pagi, sore dan mungkin malam. Tapi di terik panas matahari tidak ada yang keluar pada pasti. Di saat itu kami keluar, aku bisa menyusul Jawa. Sallallahu alaihi jadi kalau saat pagi, sore, malam, sembunyi di bawah saat hari, matahari, orang berada lewat ke arah pasir keluar jalan. Akhirnya dia kemudian hari-hari Nabi Sallallahu Alaihi dalam perjalanan menuju Madinah di Nubuwwah. Rasul berkata setelah bersedih di dalam kajian dengan bapa dan asyik dari Allah dan Allah bahwa kita ceritakan mengenai bapa ceritakan saat kau hidup di mana bapa dan bapa aku tidak keluar dari salah yang baik lalu di saat sudah Rasulullah kelelahan mencari tempat-tempat yang tertutup bayangan kita ada gunung-gunung ada lebih itu kami sangat baik ada celah-celah yang bentuk silahkan buka lidahku baru rezeki tidak aku bertangan nah, duduk di Rasulullah silahkan ngadem duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul mencari makanan dan minuman, ketemu pengembala hati, kami susunya dan air diberi oleh sebuah warga sini. Lalu sebelum susu diperas, ku bersihkan dulu dan minum, lalu peras, Lalu saat ditaruh di makhluknya, ini diwayatnya di dalam saya bukan ceritanya sebuah warga sini, berdoa. Kalau makhluknya kuberikan saringan supaya dengan kain supaya jangan ada debu yang masuk memangku kaki nanti keringan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu petunjuk eh, kerjanya itu pada air itu itu kain yang menanggung lalu bawa air dibawa ke hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu taruhkan kantung susu yang berkulit itu ya dari kambing itu dalam air itu ditaruhkan di api dalam air supaya susunya mendidih. Kenapa panas terik dulu susu panas kena air matahari kalau panas apa tetapi dinginkan susunya dari negara sampai segitu perbuatan yang saya berbuat segitu berbuat berbuat sampai susu pun diminum di dalam minumnya ya setelah itu diminumkan terus susu terus terus Rasul minum air, minum susu Setelah dia tenang, dia sudah tenang Tidak haus lagi, tidak lapar lagi Karena susu menyangkan Maka beliau tidur di pangkuan di Rasulullah SAW Dan beliau berkata ini dengan Rasulullah Tidak ada tempat yang lebih kumpul Tidak bawa pantal jemaahnya Bapak Bersidik di diri oleh Nabi SAW Itu bukan Rasul istirahat Rasul tidur tapi tidak ada yang berkata yang saya sampai Rasulullah SAW Rasulullah SAW tidak bangun dan Rasulullah bagaimana saya kata kita berangkat dan bukan, saya dan Rasulullah berangkat kami berangkat aku sebentar di depan dan berada sini takut ada musuh dari depan lalu sebentar tempat kanan takut ada musuh dari lari-lari burung binatang sebentar lagi, takut ada musuh datang dari kiri Sebenarnya belakang takut dan musuh kejar Tiba-tiba melihat seorang Abdul Malik kejar Dan umat dan kudanya satu Abdul Malik itu sebagai Quraish Itu guru Nabi SAW Dan dia orang yang paling jago Paling mengetahui dan paling ahli Untuk mencari jejak Seorang Abdul Malik ahli mana Dan juga ahli jejak Dia bisa mencari jejak mereka tahu juga ikut Maka berkata Bukan sedih Ya Rasulullah Raja Lumpi Ya Rasulullah Saya nak tahu Yang ramah Bukan Allah Makna Jangan takut Allah bersama kita Tidak oleh surah Abdul Malik Maka dia memberikan Dalam bumi sampai terbenam Tidaknya terperutnya Dari sebelah Mencari oleh Rasulullah Kalau berkata surah Abdul Malik Doakan aku sekali pas Aku janji tidak terjadi. Tidak lah akan sudah sebesar terjadi itu terulang tiga kali. Tidak lepas perjalanan. Pertemu lagi sebelumnya. Minta lepas lagi. Lepas kejaran. Yang ketiga, sudah. Aku pulang dan aku sumpah. Aku tidak akan bicara kecuali jangan diterlaki sejak berada. Aku jadi. Selamat menakut tapi maafkan. Rasulullah SAW berkata Dilepas oleh bumi Kalau Rasulullah SAW tidak mau Benda Allah bumi Seluruh musuh saya tidak boleh bumi Kalau mau Kemudian Rasulullah SAW tidak Kita lepas ini lepas Lepaskan Maka surat SAW minta surat Tanda Bahawa dia pernah di mana Rasulullah SAW Mesti perlu dirinya pulang maupun berada macam kami tidak ada bekasnya. pulang pulang pulang aku dicari mana mana kalau tidak pergi jago maka Tidak ada bekas. dah maksudnya supaya jangan ada orang beres diterang selesai Rasulullah SAW akan aman lagi ini tidak ada yang berat karena sahabat yang paling jago paling ahli dalam mengenali mengenali sudah berkata tidak tidak hilang selesai di muka kata yang jahat ada di negara yang menggunakan Allah Kesusah selalu setelah lagi hari hari hari hari Sampai hari Senin pagi 12 hari awal Tahun pertama dia Saat itu Sayyidina Hamzah Nabi Muhammad Rasulullah Allah Aman Rasulullah SAW dan beberapa sahabat besar dari mereka yang sudah sampai di Madinah sudah tidak tahan dan gerak Rasulullah SAW tapi besar pun muka sekarang dengan dengan Rasul di mana kabarnya dan tidak ada handphone saat itu. Ya, ini berangkat belum, boleh berangkat ke mana? Kau nggak sampai sampai seminggu dari malam Senin Rasul keluar dari muka Senin, kau sampai seminggu. Ya. Hadirin hadirat yang mulia dari Allah Kemana ni? Tiga hari empat hari Rasulullah sudah nyampe Kenapa belum sampai-sampai? Nabi Nabi bilang ini masih diragukan ya. Apakah seminggu atau dua minggu? Karena melihatnya awal Rabiul Awal, Senin awal Rabiul Awal keluar Rasulullah SAW dari Makkah Al Mukarramah. Masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi bisa 12 hari, bisa 10 hari, ya. Yang jelas Senin ke Senin yang tujuh hari atau ya, kalau empat belas hari ya mungkin karena tanggal dua belas tapi kalau masuknya di Madinah kalau dua hari hadirin hadirin dan ibu Allah masuk di Jisulul Silat orang-orang yang nanti ada yang lebih di atas pohon dan ibu Yusuf Roma ya dua orang datang Oh, itu jangan-jangan orang yang kalian tunggu. Ada yang satu wajahnya berang-berang seperti dua mana? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. كان بذلك أن سيدنا علي بن أبي طالب الشمس والقمر من الله يعود إليه سخن مكانه وتعلم بما يريد بيبان بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأهمية هذا ما يبدو Dengan apa semua ahli Madinah keluar dari rumah-rumahnya Rasul SAW datang, Rasul SAW datang Semuanya keluar dari Madinah keluar Sampai ke gerbang Madinah melihat yang paling depan Di depan bukan ketik bagi Allah Mereka Rasul SAW Bukan menunggu dengan aku dibakar masjid Nabi Muhammad SAW. Bakar dua, takut-takut ada nanti yang mana atau menyerang atau apa saya bakar dua. Betulan dari kanan dari belakang. Musa terus di Yunus dan dia berkata belakang. Sayyidina Muhammad SAW maka Jemur Rahman itu mawar dalam para Badu Alina minta niat ibadah berkata Sinan Sibimai tidak ada hari yang lebih jemur gembira di Madinah melebihi hari masuk ke Rasulullah SAW dengan hari yang mawar dalam Badu Alina dan Hadroh sampai malam ini masih menggemuruh di majlis kita dan di para Tadimur terhadap perbuatan kaum Nabi yang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat dalam alat musik dalam satu-satunya alat musik yang diakui dalam syariat Muhammad yang paling sahih riwayatnya kepada ini Allah. Ya, alat musik itulah wahabat dan itulah kenapa riwayatnya sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim dan Nabi Allah sampai malam ini kita masih dengar falaqatu alaina sambutan kaum ansar yang berdatangan dari seluruh pria wanita besar kecil tua muda semua keluar menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itulah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Munawwarah dan dipersaudarakan kaum muhajirin dan ansar hadirin hadirat yang Allah demikian hari hijrah itu terjadi pada sahabat yang silam tapi berburu cinta kita, gembira kita dan senang kita mendengar kabar ini masih sampai berubahnya hingga malam ini para pecinta Nabi SAW kita semua insya Allah terus asyik mendengar bagaimana hidahnya hari kedatangan Sayyidina Muhammad SAW dan Nabi Nabi Muhammad saya tidak berani ngobrol menjaga usia cuma malam ini kita lebih bersenang dan mau sholat dari untuk tidak ikut saya dikurang saya juga pertama saya mohon maaf mulai malam habis tidak keluar hadir lagi semangat lagi semangat lima malam satu malam tidak keluar baru semalam mau keluar lagi eh, berikutnya dari kita sehat eh, Allah SWT akan belajar semoga kita diberi kami ya, maaf ya Allah maaf wilayah-wilayah yang tidak dikunjungi ini Sebenarnya saya dua atau seminggu Hanya di kamar dan sejahat Ya, Alhamdulillah Semalam sudah bisa di majlis Masih tahun awal ini Tiga hari minggu berakhir Ya, Alhamdulillah Malam ini bisa hadir Sengaja sedang dikursi ini Kalau diri nafas masih lebih kuat Kalau ini di awal hari yang lain Jadi dikursi saja Ya, mohon maaf Kemudian yang kedua dapat kita dari dunia, eh, mulia, keluarga guru mulia, muslim lainnya dari Malim, Malaysia dan mungkin untuk melakukan sholat lain pada beberapa waktu lain yang berada di Harbour House. Malam hari ini dia juga disampaikan, kalau sampaikan untuk disuasaikan di Nabi kita dan Mawar Sini. Ya. Menjalankan mungkin sholat lainnya. Selanjutnya yang terakhir eh, dari materi yang dimaklumkan, kalau ada yang tidak tahu yang mengikut saran saya untuk jemaah di sesi bawah sahaja, tapi jangan dimusuhi dari dan mudah dimusuhi dan bukan musuh kita sekarang tadi hadiah yang mahasiswa syukur yang kesungguhan yang berdiri mulia Dari muslim dalam kebenaran di rumah dan mobil Yang sangat tidak menghendaki perbuatan ini terjadi Pecah belahan para ulama dan pemerintah Sangat merugikan umat merugikan wilayah, merugikan perjuangan dakwah dan merusak perjuangan dakwah bagi mereka yang memperjuangkan dakwah Islamnya. Jadi agama Islam dianggap buruk. Tapi saya kata itu dari yang buruk itu yang dimusuhi. Ya, cuma kita hanya berjalan dengan apa apa yang diajarkan guru kita. Allah SWT berfirman, eh, apa tu kudusnya satu yang dimusuhi pada kali benci manusia sampai mereka yang beriman Kalau tak beriman dibenci Ya juga Nabi SAW nangis Kaya melihat lewat jenazah Yahudi Lewat Rasulullah nangis Para sahabat yang Rasulullah jenazah Yahudi Kafir lewat kenapa nangis Maka Rasulullah berkata nangis Kita pada mereka ini tidak tahu satu orang wafat dalam keadaan tidak berkebudaya aku nafis agar selepas dari keuntunganku satu orang wafat dalam keadaan tidak beriman menyakiti hati sehingga Allah sallallahu alaihi orang yang tidak beriman jahat rusak tidak fasik boleh mereka itu diwajibkan ada harapan Rasulullah sallallahu alaihi untuk mereka berkebudaya Dia mengatakan buat majlis-majlis itu besar dan umum Jangan hanya di pesantren atau masjid Karena majlis dikir besar itu akan mempersempit gerakan-gerakan mereka yang ajaran sesat Tidak bisa berkembang Mendengar Maka tidak bisa lupa Kepada kami berakannya di umum Orang umum sudah ikut Bikir, ikut sholat, ikutkan Akhirnya orang-orang yang bingung Tidak ikut ke bawah pelajaran yang selesai Tidak sehari saya lihat modus besar Bikir, bikir, bikir Asyik, tenang Tapi kalau seandainya dibiarkan kita ada di masjid dari pesantren, maka mereka punya leluasa untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Kalau kita pergi keluar ke masa kemudian dengan majlis-majlis hidup besar, maka ajaran-ajaran sesat terjadi dan tidak bisa berkembang. Guru dia tidak sekali. Kalau fitnah, mau jadi ayah pembunuhan. Kalau fitnah, di zaman ayah kita lebih ada guru dari Yesus. Kalau Allah tidak mau ada kerajaan, Iblis berburu dari guru. Allah berhati Sampai sekarang juga saya terus adalah menjadi sakit tidak bisa sirna satu sepasang ini bukan sorga dunia ini kumpul yang jahat yang baik kumpul semua yang namanya dunia jahat baik semua namanya dunia nanti akhirat bisa yang jahat dapat masuk sorga yang adalah sesat yang akan dibawa surga di sana dipisah dan baik-baik yang surga anda ada neraka di sini tinggal rumah itu maunya Allah ini adalah yang berada Allah ini saya akan menambah sekali lagi jangan menyalahkan mereka yang berbuat demo dan kekerasan tapi kita Nabi Rasulullah jangan lepas dari hubungan hubungan dia yang tidak ikuti hubungan kita المسلمين رحمه الله قال حديث موجود وقص من قال حديث محمد بن سعد بن خطير نفع الله به beliau juga menyampaikan Alhamdulillah saya di sini saya masuk dari keputusan beliau tentang ada instruksi keberangkatan ke Maroko kemudian dari London pertemuan tokoh Islam sebelumnya di Maroko dan jadi kita berangkat tanggal 8 Maret maka maka waktu kira-kira dua minggu cuma saya minta keinginan kalau ini instruksi beliau saya berangkat tapi kalau himbauan maka saya mohon ikut sudah sebelum monas seminggu majlis hilang kehadiran di kemarin sakit hampir seminggu hilang lagi majlis kehadiran majlis-majlis menunggu di Maret beberapa hari belum merokok kalau ada ulama lain atau hadir lain yang bisa wakili lebih baik diwakili tapi kalau instruksi saya tidak saya berangkat ke saya baru masuk beliau diberikan tidak harus saya berangkat ke Alhamdulillah InsyaAllah kita tidak ada yang bermanfaat lain yang diwakili di Maroko yang dunia insyaallah selalu memperhatikan kita perhatikan majlis kita dan sangat mencintai kita sangat mencintai orang-orang yang juga asyik dengan salawat dan ikut dan cinta dari Nabi Muhammad SAW dan sampaikan dengan majlis pertama dan yang juga juga gimana saya berangkat dua minggu kalau saya mengizai Maroko maka dia tidak harus mengizir berangkat Maka Alhamdulillah Saya kira instruksi Dari instruksi kepada Beliau memahami Maka akan ditugaskan yang lain Tugas yang lain Mungkin menjadi kandil Kita berpikir bersama Semoga Allah SWT menangkan kita Kau sakitkan kita Yang menjauhkan musuh-musuh di Mereka yang berjebak dalam perusahaan kita Dalam narkotika Dalam segala perusahaan dan perusahaan Diberi hidayah oleh Allah SWT Rasulullah SAW berikan bahasa kita aman, makmur, dibuka segera pintu-pintu kemakmuran, dimunculkan segera generasi orang-orang yang suka bersujud, yang dengan itu kemakmuran dimunculkan pada bulan di semua kita tahu. ya Allah, ya Allah. 감사